Okuruga esura ya makumi gashatu nemo Hababu ya beyema lyumuterano Omkama agambira mushati Leba nayeta Bazaeri eya uli uli eya huli oboruganda rwa Yuda Namwijuza moyo wa ruwanga nobushobora namagezi nobumanyi nobubuya buona Atekereze mirimo yobubuya kuwesha ezaabu efeza nomulinga kubaija amabale gokulenja kubaija emiti akulumulimo gwabuli kabuya namulondana oholiabu ya haisamaki woruganda rwadani kandi abantu bona ababuya na ababuya babone kukora ebyo nakuragira eyema lyomuterano esanduku yendagano nentebe yobuganyizi eri eiguru yayo nebikwato byeyema byona emeza nebikwato byayo ekinara ketara kyezaabu enchenkule nebikwato byakyo byona na eyarutale yobunuma na eyarutale yekiyongo kyokuokibwa nebikwato byayo byona nebinika nekibunukyayo nebijwaro ebikozirwege ebijwaro bitakatifu ebya aroni omkuwani nebijwaro byabatabani ebyaikora lyabo lyobukuwani namajuta gokusiga nobunuma bomugaju bwatakatifu byona abikole nkoko nkuragire ekiyosi kya sabato omukama agambira musati ogambira abaisraeli oti mwekomye sabato zange za arwokuba akakabonero aliinye nainywe omumizarwa yanyu mumanyoko inye omukama mbayindwire bantu bange mwekomye esabato mumanye oko eri ntakatifu buliyomo aragiyagazaga bamwite aragikoleragamu omulimo gona gona ogwo aliba atakiri wange emirimo ekolwe ebiro mukaga ekiro kya mushanju ni sabato kiro kitakatifu kyo mukama kekyose alikora omulimo gwona gwona kya sabato bamuite Arwekyo abaisiraeli ebiro byabo byona bekomereze sabato egyo ndagano yeira iliona kabonero eira iliona alinye n'abaisiraeli okona tonzire iguru nensi omubiro mukaga ekyamushanju naawumura naiki Kayabere yamazire kugamba na Musa aibanga lya Sinai yamuwa embengo ibiri z'amabale ezo wene ni ruwanga yayandikireyo emyango